Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Basualdo, Maradona, Rincontre de Neguarane, Strada, Vehigita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schreeuwen, Kip Van Basten, McCoist, McClish, McStay, Malpas, Machinelli, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon Dominguez, Perdomo, Herrera. <laughs> Branco Dunga ale Mau Ricardo Vecareca, Vichre Kuman Al Samendi, U Fonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Протасов, Балбо, Джусти, Увебайн, Конехо, Векаясо, Escobar, Alvarez, Olarti Cochea, Salinas, Mitchell, Butragenio, Vesu Bizarreta, Hessler, Reuter, Orgenthaler, Feller, Velitbarski, Mekaneki Mila, Lidovchenko, Dabravolski. De Napoli, Maldini, D'Agustini, Carnavale Giannini, Ferri, Baggio, Veserena, Uviali Moravci, Kubi, Knopliček, Uskora, Biha, Skorer Šidi, Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner Stojković, Vekatanec, Vesosić Vujović, Stanton, Morris, Stapleton, O'Leary, Willan, Aldridge Demon! במולדה וולפיאן קולמנס ולקטוש והאג'י רומריו בבטוס, אריסואלה וסקילאצ'י ג'ורג'יניו ומזינו ונדרלס וגם דחרייזה אך אוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרה זה אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? בסייב, זיגמנטוביץ', דמיאננקו, ניקו קלאסן ומג'די עבדול גני ושובר וחוסם חסן בטיסטה טרויו וסימון ופצל רודקס ומונזון ושיפולי ניקר וגרון מתאוס ובן ארלה אולי תפסיק לשיר כבר ותלך הביתה ארלה מתאוס בן ארלה מתאוס ארלה אם לא תפסיק לשיר מיד יהיה כבר מאוחר עליהם חרלה בן ארלה מתאוס רק עוד אדגיש את גדעון קיש, את שפיגל, שפיגלר, שום וקיש, את גלאזר, סטלמח וסיני, אברוצקי, אלקול עומרי, עמיגה הרשליקוביץ, פרימו קסטרו בן ברוך וקיקו רחמינוביץ' וגוגו מורדקוביץ'. נו די כבר! רוזמוי! נו די כבר! וקרויף גרינצ'ה ופלה! אסיים בכל... Caniggia, Guruciaga, Basvaldo, Maradona Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, e Shilton Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli Zenga, Klinsman, Magnusson, Galvao, Silas Brolin